Kimsa kaj capítulo. Dios ta mañapuaico. Wauji panillaikuna. Ñuhaiku Diostaya Dios taya mañakuichik. Chainapi paipa palabranta mirachiptiko Dios talabaspa hamkuna hina chaskinankupa. Mañakuychik tajiyata ñururaj mana allin runakunamanta, Dios libra wanankupajpas. Manamiki llapayankuchu iñinkuja. con pahmi. paimi allinta takiachispa, man allin kunamanta wajaychasun kichi. Señor pim confia kuchkaniko, kamachis haiku taruranay kichik mantaja. Chaita harikin ñam rurachkan kichikña. Señoría y anapachon son kichikta, chainapit Dios pa kuyakuinintawan Cristo pa kanamanta. Kamachimoikikom Señor Jesucristupa sutimpi, manta, manta Paikunaha manam, yachachisqaykuman hinachu kawsachkanku. y yachankichikñam ñuqayku hina Mainam Kausaitaja, Hamkunawan kaspaikoja, manam korganikuchu. Manam pipa mania mañakurqanikuchu de baldeja. tutapuncha o pisipaspam karganiko mikunaikopa. Chaynapin pitapas mana gastachirqanikichu. y mi kikoman mikarja. Y chaytaqa rurarqaniku, hamkunapaq ejemplo kanaykupaqmi, chaynapi hamkunapas ñuqayku hina ruranaykichikpaq. Hamkunawan kachkaspaykuraqmi nirqaykiku. Pipas llamkayta mana munaspaqa ama nispa. Oyarinikom hamkuna okupis okupis Hilyakuna mana imapipas llamkaspas runakunapas Señor chapukuchkanku. Señorninchik Jesucristoraykum chayna kawsaqkunata kamachispa anyamuniko. Hawkalla llamkaspayam chaywan mikochunko. Hamkunaha wawqi Alinkuna Allinkuna amaya amaychikchu. Kay nimus haikuta pipas mana kasukuptinga chay runataya ama hukllawaykuychikchu, chaynapi pinqakunanpaq. y ama ya inimiguta hinachu hawaichik, asuanja señorpi y ta hinaya Cartapa Kartapa Aucaya y hukuq señoría, tukuy tiempo hinaspa y imapipas hawkayayta y Yapaykichikwan ya señor kachun. Nyuga Pablom, Saludamos kichi kiki pai, aspa carta tapas kiki pune carta pipas cartaykunapipas, tan firma firmamuni. Señor ninchi Jesucristo ya, son kichi.